Bóg jest dobry. Aleluja. Bóg jest dobry. Możemy jeszcze raz tak razem wspólnie powiedzieć, Bóg jest dobry. A Bóg jest naprawdę dobry. I On dobry nie na, tylko na słowach, On dobry e, w rzeczywistości. Bo, bo słowo urzeczywistniło się w nas, w naszym życiu. I każdym razem, kiedy Ty idziesz za Bogiem, tak naprawdę e, Bóg nie planował, żeby prosto człowiek szedł e, przez e, wypróbowania, przez trudne tam czasy. Bywają różne rzeczywiście trudności, bywają uciski u ludzi i u was oni bywali też, prawda? A my? Bywa. Ale mm, i tak Bóg jest dobry. Потому że Bóg przychodzi jako dobry Bóg. Amen. On nie przychodzi, żeby pokazać, ja mam uciski, i z tego się cieszymy. Nie. On mówi, chodzi, że Bóg jest dobry w ucisku nawet. Po tym, że z ucisku każdego, każdy dobry człowiek wychodzi. Amen? Jeszcze nie znam ludzi, którzy zostali przy Bogu, z Bogiem i za Bogiem, żeby nie wyszli z ucisku albo z trudności. Takich nie znam prosto. Nawet jeśli wydaje się, że już w ogóle stracone nadzieje na kogoś, na czymś, na, na coś, a Bóg jest dobry bo On podnosi z martwych. On Łazarza wziął i podniósł z beznadziei. Jego rodzina już bez nadziei powiedzieli, no cóż, Łazarz. Ale w nich jeszcze gdzieś tam u Marty siostry rodzone byli. Ma Maria, Marta. Gdzieś maleńka ten, no, jak to, oczekiwanie, tak. To jest taki E, prawda, oczekiwanie, kochani, to jest, to jest wyrażenie wiary. Jeśli nasza wiara, którą mamy, a no, my mamy wiarę Bożą, niczego nie oczekuje, znaczy my, ona niczego, nijak nie wyraża się, ona może być, trzeba sprawdzić, czy ona nie jest martwa. Z każdego spotkania idziesz z żywą wiarą. Amen? Żywa wiara Boża jest w Tobie. I tak, e, rzeczywiście, no prosto to moja taka myśl, um, ona biblijna, no ja jej wyrażam swoimi słowami, po ludzku, ludzkim językiem, że sercem, no, e, serc, w sercu jest serce, tak dziwno brzmi po polsku teraz mnie. Ja rano sobie zapisałem dla siebie to i mówię, w spotkaniu podzielę się, ale w twoim sercu, serce to duch, powiedz, serce to duch. Twój duch odrodzony od Boga, to jest duchowe serce, to jest duch. I e, wiara to jest sercem w sercu. <laughs> No tak znowu wyraziłem się. Wiara jest sercem w twoim sercu, <laughs> duchowym sercu. Jeśli ona przestaje tam funkcjonować, to coś w ciele martwo staje, w duchowym ciele i nawet fizycznym, i nawet dusza. Jeśli wiara przestaje być zablokowana E, ona gdzieś staje, staje być zablokowana, to coś, u, coś, coś e, jest martwe. Потому Pismo powiada w przypowieściach 4.23 podobnie tam, że ponad, synu mówi, ponad wszystko chroń serca swojego. Niektórzy czytają to, myślą o sercu fizycznym. Prawda? Chroni serce fizyczne, potem że od niego fizyczne ciało istnieje, żyje. Amen? A tam mowa idzie o Twoim sercu, o duchu Twoim. Chroń ponad wszystko. Słowo ponad w oryginale oznacza ponad, ponad wszystko. Czyli to priorytet numer jeden dla Ciebie na ziemi, poza, tym, poza samym Bogiem. Bóg, później Twoje serce, później Twoja rodzina, Twój kościół, Twój dom, Twoje życie. Amen? Słyszycie? Ponad wszystko, mówi, chroń swojego serca, bo z niego wytryskują, tak po polsku tam, wszystkie źródła życia. Czyli wszystko, co żyje w nas, duszewne, duchowe, fizyczne, sprawy nasze, wyobraź swoje sprawy życiowe, które toczą się, może oni teraz nie w najlepszym stanie, ale oni zależą od serca. Jeśli tu nie zmienia się i sprawy ulegną, yy, no, niestety różnym, y, może pogorszeniem też, ale wszystko zależy, Biblia mówi, od serca. Wszystko. Od stanu serca. I mówi, ponad wszystko chroń swojego serca. A sercem w sercu jest wiara. No, to, to moje takie wyrażenie. Nie, niekoniecznie go do siebie myśli, ale Biblia tak mówi, Rzymian 10, 10, 10 rozdział, że wiara w sercu, powiedz wiara w sercu. Wiara nigdzie, jeśli wiara nasza zatrzymuje się na poziomie E, mentalności myślenia, to ona zaniknie. Ona będzie zanieczyszczona i potem wiele ludzi, wielu ludzi mylą się, że oni jeszcze wierzą, ale tak naprawdę oni prosto już w marności myślenia i ono może być dosyć religijne, dosyć mieć e, takie poz, pozory pobożności, znaczy takie myślenie, ale Biblia mówi, że wiara e, nie w myśleniu, a w sercu. Myślenie to produkt duszy. то продукт душі, повец продукт, ну, продукт, може по польську не так забжмяло, ну, але продукція, чи роз, розуміємо, так? Що, то есть, мишлення, яка Біблія mówi, що то, що в серці, то і на устах також у людей. Ти поволі твої уста теж зміняємося. Ти зауважив, що твої уста зміняємося? Я зауважив в житті. Я пам'ятаю, я ще знававав слова, У меня есть один błogosławieństwo, takie такие e, różne <laughs> błogosławieństwa jest od Boga. Jedno z nich to, że ja po polsku nie znałem przez... Ja trzynaście lat prawie jestem w Polsce na osługiwaniu w Bogu, ale ja nie znałem bluźnierstwo polskiego. Ну, тих, от, я їх, мої уші були зат... По, в моєму язику, російським, українським, я знам їх. <laughs> Бо з дитинства я їх, там, знаєте, там, ну, люди ж, то, то швят, я же був ніжонці, і навіть моє, ну, ченч моєго словництва було занечищене тим. Kiedy ja na, narodziłem się na nowo, jak każdy z was, ono powoli zaczęło znikać. Nawet ja nie usiłowałem na tym aż tak mocno, Просто само, бо прийшли одразу духові язики, ти починаєш модлитися в духу. Modlitwa językami oczyszcza Twoje duszę i twoją, twoją wiarę. Amen? Pamiętacie, modlitwa językami to jest Słowo Boże, to jest realne bib... Słowo Pismo Święte, to jest Boże Słowo. Вот. Modliłem się językami, pamiętam, raz bluźnierstwa znikają. Ja mówię, wow. A jeden brat przychodzi, ja jeszcze nie modlę się językami. Ja mówię, no to warto. Tysiące, miliony ludzi modlą się. A on mówi, nie modli się językami i za każdym drugim słowem u niego kur. Kur, kur, kur. <laughs> ja żartuję. No po moje, w moim języku tam inne. Jest takie, co my nie przydajemy temu znaczenia. A wy znacie, jaki język ludzki zanieczyszczony? Od pracy po dzieci i tam... <laughs> tam ludzie... Ale Boże ludzie noszą w sercu Bożą wiarę i w końcu ty rozumiesz, że to prosto cię nic nie dodaje. Nawet w Polsce, w Polsce bardzo dobre, dobre pojęcie o tym mają, że to jest słowa przekleństwa, kiedy ludzie bluźnią, <laughs> no, czyli mówią te takie negatywne słowa, to w ten sposób i w polskim pojęciu to jest e, przekleństwo. Chociaż generalnie biblijnie przekleństwo to jest duch. On idzie, <laughs> to, to jest duch demoniczny, on prosto przychodzi na życie człowieka. Ale w sumie, kiedy on e, e, te słowa jakby, jak wzmacniaczu wzmacnia teraz głos mój i tak, sam, tak samo ten, te e, przekleństwa wzmacniają i ten duch używa te słowa. Używa te słowa w życiu tam. To, co człowiek powiedział. Niektórzy ludzie na swoich dzieci o, świnio. Cały czas ja, <laughs> świnio idź tu, świnio. <laughs> Nie, wy tak nie robicie, nigdy nie robili. Ale ja słyszał, rodziny konsultowałem, ja mówię, jak wy tak? No, kiedy nastrój zły, to do dziecka, ej ty świnio, czy jak tam, nie wiem, po, po, po Polsce różne też no, w rodzinach, różne tradycje, <laughs> ale wiecie, i później chcą od dzieci, żeby dzieci byli akuratni. No, jeśli cały czas go mianować winią, to w sumie no tak stać. Tam jest takie słowa, które y, ja, ja siedziałem raz, y, odpoczywałem gdzieś w parku prosto po jakimś nabożeństwie, to było dawno temu, i siedziałem prosto sam i e, dzieci bawili się i, i, i dziewczyna, mama ich, no kobieta, ona, i ona mówi, ona siedziała tam niedaleko, a ja sobie odpoczywałem. I ja przyzwyczajony odpoczywać, nawet jeśli dzieci biegają, u nas czworo przy mnie roszli, ja znam, co takie dzieci obok. <laughs> Można spać przy tym, że oni robią y, takie <laughs> koncerty swoje. I, I ja sobie prawie spałem, tak, no nie to, że spałem, a tak jakby był w spoczynku. No. <laughs> I, I, tak sobie... I, i nagle słyszę ta, ta, ta, ta młoda kobieta, ona mówi oj mój bandziorku, bandzio, bandziorku, oj mój bandziorku, to, to, to. I cały czas mnie to aż budziło. Ja mówię, na no kogo ona mówi? Patrzę na synka swojego. I ja myślę, później my jako dorastamy i jako mamy, taty, my rozumiemy, po czemu on bandziorem stał? I zapominamy, że kiedyś my prosto w, w pół żartem Bywało tak w życiu, wspomnijcie, ale y, świat y, duchowy, on realny. Wszystko urzeczywistnością. Negatywne słowa tak samo. Diabeł bierze negatyw i później pokłada na człowieku. I my nie rozumiemy, dlaczego on tak wyrósł. I później mamy, taty mówią, my nie życzyli swojemu dziecku, żeby był będziorem. Skąd on? To my nigdy mu nie chcieli tego. Ot, ja ją poprawił. I ona tak mu przyjęła, nie wiem czy tam szczere, ale powiedziała, dobrze, dobrze, rozumiem. Ja jej prosto akuratnie, tak spokojnie. Jeśli e, prawidłowo serce poprawić, to człowiek przyjmuje, no, czę, często może przyjmuje. Nie zawsze ludzie będą przyjmować różne. Ja nie poprawiałam jej w ten sposób, że ja znam Pismo Święte, jestem pastorem, musisz usłuchać. Ja w ogóle prosto powiedziałam, że wie, wie pani, że prosto słowa oni mogą rzeczywistnieć, a lepiej nie używać. Ona, dobrze, окей, ну, е, на таким простой ночи. И э, сло, э, е, вера, она есть, э, она в нашем сердце духовном. І слово, я крутко з вами поділюся, яке слово дійсно Бог нам дає в Кощу, в Твоє життя, назвали то «Święte relacje», «Święte relacje», «Święte relacje». Słowo świętość i święty to jest nieobce obce słowo. Znaczy, czasami my chcemy takie być nowoczesne, no, nowomodne i tam różne i kościoły też. I ludzie, a święty to naprawdę, jeśli my, mm, to, nie słowo, które należy tylko Bogu. Wola Boża, żeby to, co w Nim stało się i tutaj, i w naszym życiu. Amen? Uświęcenie to jest proces świętości co, to, co nazywamy uświęceniem. My uświęcamy się, kiedy stoimy w Bogu, kiedy modlimy się, kiedy my przychodzimy z Bogiem w rozmowie, my uświęcamy się. My uświęcamy się w nabożeństwach, we wspólnych spotkaniach, to jest wspólne uświęcanie się. Amen? To jest e, e, także e, prosto dotyk do świętego nie czyni się świętym. Potem tu od razu powiem, nie byłoby tak że ty dotkniesz świętego i stajesz świętym. Ty musisz być w bliskiej relacji i przemianie z Bożym Duchem. Wtedy On uświęca nas. Amen? Jego Słowo, które On dał nam, uświęca nas. Nasz rozum uświęca się, nasze myślenie, nasza dusza. Amen? W ten sposób przychodzi uzdrowienie. Można bez wątpienia powiedzieć, że Boża wola i dzisiaj uzdrawiać wszystkich, którzy potrzebują fizycznego uzdrowienia na tym spotkaniu. Także jeśli ty potrzebujesz w samej prostocie serca, ty raz lub w ciągu spotkania lub na końcu powiedz, Boże, ja przyjmuję uzdrowienie w to miejsce, które mnie tam potrzebne, gdzie, gdzie albo na twojego bliskiego człowieka, na, na, na o, o kimś ty modliłeś się, albo planowałeś się modlić. Prosto poproś i tak się stanie. Uwidzisz, że tak Bóg czyni, Bóg jest wierny. Amen? od. Uzdrowienie należy się ludziom, ono od Boga przychodzi. I, i od świętość, Bóg nas uświęca, dlatego i słowo, które nazywam e, święte relacje, bo tak naprawdę ja będę, będę mówił o najważniejszych relacjach, z których wynikają relacje na ziemi później. Ja, ja często tak mówię, że e, warto dbać o relacje ludzkie, to jest, no, i nie zanieczyszczać ich, ale czasami nie da się. Na przykład jeśli wspólnota mniejsza, czy większa, czy duża, to spróbuj zadbać o taką mocną relację, jak w pierwszym kościele. Napisano, że oni stawali w modlitwie, u nich było jedno serce, jedna dusza. W, w ogóle myślisz, jak to, na, no, jak to, y, że oni na tyle byli spójni we wszystkim, oni nie mieszkali komuną, <laughs> no, to, no, ale u nich było na tyle zrozumienia Boga, tak вот, cały, cały, cały sekret, jest po polsku słowo sekret, no taka tajemnica może być. Cała tajemnica leży po stronie stosunków Twoich i Boga, relacji Twoje i Ducha Świętego. On pragnie tych relacji. Moi drodzy kochani, Jezus umarł i zmartwychwstał. Rzeczywiście wszyscy my jako chrześcijanie przekonani, że On wziął nasze grzechy, nasze przekleństwo na krzyż i zdjął z nas. On wykupił nas. Amen? Tak, my stajemy wolni. Ale celem przyjścia Jezusa nie było tylko to. To tylko, jak to powiedzieć, narzędzie. Powiedz słowo narzędzie. Uwolnić człowieka od grzechu to narzędzie. Kościół myli się, myśląc, że to najważniejszy cel Boga – Najważniejszy cel Boga było wrócić człowieka w ten pierwotny stan, dlaczego był i stworzony człowiek. Stworzony był dla relacji z Bogiem. Każda istota na ziemi była w połączeniu z Bogiem. Adam i Ewa, pierwsze ludzie, oni byli w stu procentach połączeni, ich duch nawet nie odłączał się od Boga. I kiedy skusił diabeł swoimi rozmowami, przyszedł, wypatrywał Ewę, kiedy będzie sama, kiedy Adam na rybach będzie – to mój żart, żeby prosto roz... no troszeczkę ten śmiech, żart. No na rybach, nie na rybach, nie wiem gdzie on był, ale gdzieś był, gdzie go nie było. Nie było go przy Ewie. Czasami zostajemy sami z sobą. Znaczy, sam z sobą. I jeśli u Ciebie jest, Ty będziesz rozwijać relację z Duchem Bożym, On nie dopuści, żeby diabeł Ci tak prosto zwiódł. Żeby gdzie będzie brzydko patrzeć na brzydkie rzeczy. Tak, kiedy modlę się o ludzi zależnionych z pornografią, bardzo łatwo. Krótka modlitwa i mówicie, będzie brzydko po tym. <laughs> Brzydko mówi. Pastor, brzydko mi później. Ja mówię, zgadza się. Dlatego, że Duch Święty, On twój najlepszy przyjaciel. W Nim jest lepsze wizje. <laughs> Amen? On, on jest czysty, bo On święty. I ta to uświęcenie przychodzi na Ciebie. Amen. Słowo Boże nie suche i nie martwe. Ono jest żywe. Ono jest serce w sercu, jeszcze raz powiem. A serce musi się pukać i y, ono że funkcjonuje. Ono, serce sprawia fizyczne takie niesamowite funkcje, takie duchowe. Odpowiada za wszystko. Człowiek stworzony najpierw duchem, duch. Duch, później istota duchowa, i вложенный w to ciało, które Бог wziął z провода, <laughs> zrobił ciało i włożył tam duszę i duch. Duch jest pierwotny, duch najważniejszy, bo on łączy nasze życie z Bogiem. Tak ty będziesz, im bardziej ty rozwijesz to, ty słyszysz Boga bardziej i bardziej. Inaczej i inaczej, w różnorodny sposób Bóg przymawia, ale zawsze przez Słowo Boże. Amen? Zawsze przez Pismo Święte. No. I, i tutaj... Mm, e, no, ważne nie dopuścić, moje krótkie słowo będzie teraz, że ważne nie dopuścić, żeby bądź jakiś jad. Ja y, niedawno zobaczyłem znów, ja, ja widziałem o tym, kiedyś patrzyłem na takie y, program, taki jeden, y, jak co się dzieje z krwią po tym, jak tam trafia jad od węża. A Biblia nas ostrzega, żeby my no, nawet Biblia mówi, że jeśli wypijesz ja y, coś trującego, nie zaszkodzi ci. Marka 16 rozdział. Ale nie warto pić trujące specjalnie. <laughs> Nie, nie kuś, Biblia mówi, nie kuście Boga, nie, żeby my nie, nie, nie, daj Bóg, to może być przytrafić się, tak jak Paweł stał, apostoł i y, węż, węże, węż, jeden żmija wyszła na jego rękę, on brał tam te drewna i wszyscy stali, stanęli, tam było wyspa ludzi e, i, i, cała <laughs> ludność taka, oni stali, stanęli i mówię tak, chyba ten człowiek jest największym grzesznikiem na ziemi, bo ten wąż wziął i Pawła... <laughs> A węże nie kąsają prosto dla ciekawości, oni wpuszczają takie e, środek taki. Ot. I ja zobaczyłem, co się staje z krwią, tam można w internecie, wy możecie znaleźć, kiedy trafia e, jad e, węża do krwi, cała krew na, za sekundy, mniej niż za sekundy przetwarza się w podobieństwo wątroby. Znacie, co to wątroba? Tylko, że w całym ciele wątroba. U nas trochę jest wątroby, a to w całym ciele. Bumc i cała krew. To czy nie diabeł w ciele Chrystusa. On próbuje swój jad puszczać, Ludzie nawet niektórzy nie rozumieją, że przez nich i twoje życie raz, ale ty nie dopuszczaj tego i ty pomożesz innym wyjść z tego. Amen? Ot. Twoja krew omyta krwią Jezusa. Tak krew Jezusa działa. Ta zbawienna krew Jezusa. Twoja krew, twoje życie omyta krwią Jezusa. Amen? I ona musi funkcjonować. Kiedy krew do porządku funkcjonuje, to ciało powoli staje zdrowe we wszystkim. Amen? Ot. I dlatego... Dlatego powiem tu, taką rzecz, że mm, ja wezmę proste kilka miejsc pisma i z nich z wami poczytam. Z Tymoteusza jeden, nie, Tymo, drugi Tymoteusza pięć, Drugi list do Tymoteusza pięć. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ja was przepraszam, że ja zaczął dzisiejsze słowo czytać z trudnych czasów, ale skończymy dobrym. <laughs> <laughs> To na wszelki przypadek, żeby wy nie zrozumieli, że pastor, no tak chciało się dobrego, a zaczynasz z trudnych <laughs> czasów. Ale niewykluczone, że on nie jest. I, i no, musimy prosto wśród tego no, być z Jezusem i blisko z Nim chodzić. Amen? Ot. Więc mówi, że w, trud... w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy i ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi. I to nie o świecie mowa, nie o świeckich ludziach niewierzących, a to i o Kościele rzeczywiście, bo tam jeśli cały kontekst przeczytacie, wy zrozumiecie, że Tymoteusz, kiedy Paweł dawał listy Tymoteuszu, obu listów, on pisał bezpośrednio do ludzi wierzących, powiedz do wierzących. On, on dawał to słowo do Kościoła. Tymoteusz był pastorem Kościoła i później został też apostołem. Ale tutaj chodzi o tym, że on bezpośrednio dawał e, polecenia ludziom wierzącym, wierzącym. I wśród wierzących tak samo tak się staje, że i, i on mówi, w tych czasach ludzie pojaw, będą w nich pojawiać się chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, nienawi, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają, którzy przybierają pozór, pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Wy znacie, że u pobożności jest swoja, swój rodzaj mocy. No, kiedy ty zachowujesz pobożne życie w Bogu, to Божа moc об'явить ще, і ти навіть не очуєш, сам Бог чи броні. Амен. У побожності є своя моц, można tak powiedzieć, а wiele ludzi stawiają swoją moc zamiast tego i pozbywają się Bożej mocy, Bożej obrony. Tak nie powinno być. I e, także e, również e, tych się wystrzegaj. Jeśli kto, jeśli wtedy, a to w drugie, drugie Tymoteusza 2,21, jeszcze wezmę werset ten. Jeśli kto, drugie Tymoteusza 2,21, jeśli wtedy kto siebie czystym zachował od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Ja wam prosto chcę powiedzieć, że to wola Boża na wszystkich ludzi Bożych. Amen? Вот w tym wersecie. то не для выбранных специально, то для каждого из нас. То есть нормальнее быть Богу чистым пощенценным э, начинием. Амен. Вот, вот, то не есть для непотреб, не мусимо быть золотыми начиннями. Значить, я би ні, я навіть і не хотів би бути золотим начинням, бо е, э, цілий час чи будемо е, э, чіскати, <laughs> бо золото кожен <laughs> це взяв. Lepiej być poświęconym Bogu naczyniem. Amen? A. A. I ja mówię, Boże, nie muszę być, nie chcę być brylantowym naczyniem tam, czy... A prosto i taka moja modlitwa, ja mówię ludziom często, kiedy ja modlę się, ja w sobie mogę to myśleć, a mogę to słowami ogłosić. Ja modlę się, żeby ten człowiek z wszystkim, czego on potrzebuje, otrzymał to na przykład, ale najważniejsze, Boże, żeby był i naczyniem czci przed Tobą. Amen. Nasze życie niech będzie naczyniem czci. A, to jest jedno słowo, które ja tu z tych e, przedniego miejsca pisma wezmę. Bez serca, powiedz bez serca. To, no, ono i w innych tłumaczeniach podobnie brzmi. Bez serca. To jest tak, jak napisano, że w ludzie będą, ludzie będą tacy, tacy, samoludni, chciwi, bezbożni, przybierają pozór pobożności i wśród tego wszystkiego jest takie słowo bez serca. Co znaczy bez serca? Znaczy bez serca fizycznego nikt nie żyje, prawda? Bez serca. I z drugiej strony bez serca to nie oznacza bez tylko człowiek taki bez dusz, bez duszy. To też nie jest całkiem to to nie jest całkiem to. Dla wierzących to oznacza coś nie tak z krwią, która przybiega w sercu, coś gdzieś zablokowane, jest jakieś problemy w, sercu. To, co chce Duch Święty dzisiaj odblokować w każdym z nas, żeby było pełne życia. Amen? Pamiętajcie, on to czyni nawet na nabożeństwach. To, co to człowiek nie potrafi za całe życie w sobie przemienić, to Bóg prosto mówi, ja przychodzę i olej mój uzdrawia, twoje serce, twoją duszę. I to, co przez całe życie żaden psycholog nie da się, żadne lekarstwa nie pomogą. I błogosławiony lekarze, my błogosławimy lekarzy każdego, lekarzy potrzebne, oni też od Boga. Amen? Ale przy tym e, nie pomoże temu i lekarze, i nikt, to Bóg. Każdą rzecz, którą ludzie nie mogą, On to czyni. Amen? I On na tyle pozwala tej krwi. I ja wierzę, że my pójdziemy teraz za chwilę z modlitwą z tego spotkania i y, wiele stron życia zaczyną, zaczną żyć u Ciebie. Żyć prosto. Przyjdzie życie tam. Tam gdzie, był, tam, gdzie nie było życia, tam przyjdzie życie. Потому że serce Twoje będzie y, Bogiem nie prosto dotknięte. On nie prosto dotyka nasze serca. On dotyka z celem. U Niego zawsze jest cel, dlaczego On przychodzi. Amen? O. I a, ważne mieć e, z Nim i rozwijać to, święta relacja, nazywam. Dlatego, no że kiedy ty zrozumiesz, że kiedy chodzisz z Nim w świętej relacji, ty będziesz bardziej chronił e, swoje serce od różnych takich jad, jadów, tam trucizny i różnych w ogóle zanieczyszczeń, które e, mm, no, przynoszą problemy. I my dzisiaj prosto pozbędziemy się tego e, życia bez serca. Amen staniemy w modlitwie, w naszym kościele, w Twoim życiu. Bez serca tam blokady przychodzą nawet na sprawy. Kiedy człowiek jest stan bez serca, to nawet sprawy ulegają gruzom, no, gruzach stają. Finanse. Niektórzy ludzie, ja mówię, raz uzdrowiło się serce, zaczął iść za Bogiem i zaczęły finanse. <laughs> No, no, nawet, nawet tak, bo Bóg chce dbać o każdą stronę. On daje Ci mądrość, daje Ci umiejętności. Amen. On namaszcza Cię. w każdej sprawie. A słowo także powinno wejść w serce i e, ono wchodzi w nasze serce, kiedy my przyjmujemy słowo, ale musi wychodzić, powiedz wychodzić. Taka jest wola Boże, taka jest zasada i tak, to jest biblijna zasada. Jeśli my tylko bierzemy słowo i stajemy tylko biorcą, biorcą to, to wtedy my też... E, ale słowo musi wychodzić, ja tak by to nazwał. Słowo wchodzi w nas jako słowo, a wychodzi jako rzeki wody żywej. Bo w Biblii rzeki wody żywej jest Duch Święty. Amen? Siódmy rozdział Ewangelii Jana napisano, że y, u tego, kto wierzy we mnie, mówi Jezus, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, ożywiające, a mówił o Duchu Świętym, to napisano. Realnie o Duchu Świętym. Relacja z Duchem Świętym ożywia swoje, Twojej strony życia. Ona tam, gdzie było martwe, przywraca do życia. Tam, gdzie umarła nadzieja na rodzinę albo z rodziną coś, tak? przywraca do życia. Umarła nadzieja na biznes, na sytuację, na pracę, ożywia. Ona nawet, ta nadzieja, kiedy przychodzi do bezdomnych, czyni ich domnymi, ja tak nazywam. No, realność taka. Я kiedy służyłem, dużo był zaangażowany, jeszcze w latach 90. ja na szkole opowiadał. Ja nie wychodził z ulicy, my na ulicach służyli, ja, no, e, dar ewangelisty tam objawiał się. Ja nigdy nie nazywałem się ewangelistym, a e, z, e, pierwsze lata nawet nie, nie prosiłem mnie nazywać pastorem, kiedy byłem pastorem. A, bo tytuł bez charakteru niczego nie znaczy. Bez ducha, bez Boga, bez... No. Ale e, <clears throat> i, i ja pamiętam ośrodek, w którym służyłem w sobotach. Był tam jeden brat, a tam byli ludzie, to było więzienie. I był tam nawrócenie. Ja służyłem jakby, mi, to jest kościół w więzieniu. I ja każdą sobotę tam, gdzie ja był tam, Лідером, Правда, моя група була не так лично, там, щоб бути лідером. Єдна сестра була з Баптистом, там то, і цей час вона мені поправляла. А її, вона була віжонцем хіба 35 лет, либо 40. І вона мені поправила, а я донервувався, і я так не то дражніла. Я говорю, Każdym razem ja w sobotę idę i, i myślę tak, nie, a niech by jej nie było dzisiaj, niech by jej, od by nie nie było dzisiaj, od by nie przyszła. Tam parę braci jeszcze chodzili ze mną, a ja mówię, a tej niech nie będzie, niech by... Nie, przychodzi specjalnie, każdym razem, tak wierna była tym. I później ja zauważyłem, że ona przychodzi specjalnie, żeby mnie poprawiać. My tam siedzimy... Ja nie tak coś powiem, ja tam z emocją głosiłem, znacie, ja głoszę tam i ludzie nawracają, a ona Так, Анжею, ти. То... Я мовив, вауч, я так був наставлений, що був Херосом в своїм казанні, в своїм, там я крутки, там 5-10 минут були слова, значить, визвання було, така була столовка, де їх проводзали в'язнів і кожним разом. І було досить споро е, овоцу, люди там увольнялися навіть. Ну, і, і в, в, Василій, є в моєму язику таке ім'я, Василій, один брат – On się nawrócił i mówi, wiesz, Andrzej, ja e, od lat... A ja widzę, że on trochę tak poprawił się szybko, szybciej niż inni i zaczął tak przychodzić częściej i to, i to. Od, on mówi, ja kiedyś był w swoim życiu, u mnie było to i to, i rodzina, tam on zaczął opowiadać, ja mówię, wow, dosyć nawet inteligentny człowiek. Wśród bezdomnych bo, sporo inteligentnych ludzi też. Chociaż nie, dla mnie, dla Boga, i вот ja tak myślę, nie ma różnicy. Inteligentny był człowiek, dusza dana Bogiem. Człowiek był dany Bogiem. No, Bóg jego no, on, on rodził się od mamy i od taty, a jak potoczyło się życie, no różnie było u ludzi. Diabeł e, przyczyną wszystkich niecharazdów na tej ziemi. A, no to jest prawda, to jest tak. Nie Bóg, nie Bóg zrobił z życia ludzi takie różne. I on mówi, on opowiedział mnie, ja pomodliłem się z nim. I ja jakby widział iskierkę wiary w nim i prosto modliłem się, mówię, pomodlimy się. Niech Bóg ci da biznes. A on miał wyjść za tam dwa tygodnie, coś takiego, już był podpisany list, na niego miał wyjść z więzienia. I on mówi, ja bezdomny, mnie nie ma nie domu, jak on poprzedni, ostatni raz, mówi, wyszedł z więzienia, znów coś poszedł tam, narobił, ukradł co, coś tam, żeby z powrotem. No. A ja mówię, tym razem, wiesz co, z jednym bratem pomodliłem się, mówię, Bóg teraz w tobie, ty nie możesz tu wracać, to nie jest twoim domem, chyba, że przyjdziesz i będziesz tu liderem w kościele, czy, no, i z zewnątrz przechodzić będziesz, z zewnątrz, no. Ale on mówi, ja chcę, chciałbym prosto, żeby, jeśli Bóg, On poprawiał moje życie i on jakby uwierzył w pewne rzeczy. Później ja go nie widział rok, nawet więcej trochę. Przyjeżdża do mnie brat, który ze mną chodził do tego więzienia i mówi, słuchaj, tam jest taki cud, musisz ze mną pojechać. I my jedziemy samochodem, przyjeżdżamy na takie stację techniczną, gdzie samochody tam, i mówię, zaraz przyjdzie właściciel, a nam trzeba było tam koło zmienić. I przychodzi właściciel stacji, ja patrzę taki w garniturze, idzie taki. Witaj, Andrzej, witaj. Ja mówię, a kto? Ja, mu, ja go сперва nie poznałem. Mówię, ja Wasilij tam. Ja wyszedłem i zaczął chodzić z Bogiem. On tam w kościele, do kościoła zaczął chodzić. I na tyle Bóg dał mu mądro, słowa mądrości tam to i to i zaczął współdziałać w jego pracach. On z bezdomnego i, i więźnia przewrócił się w normalnego i nawet później ja znam, że on rodziny założył i, no, i miał żonę i rodzinę. Wiecie, biznes mu dał, maleńki, pierwa maleńki, później ta, no, stację taką techniczną dla samochodu. I y, ja prosto byłem, ja patrzył na niego i mówię, вот prosto tak Bóg czyni. On prosto, jak, i my jako dzieci wszyscy przed nim. Amen. O, człowiek uwierzył i postanowił, że tak będzie. I, I ja widział to. Ja nie chodził za nim, poprawiając każdą sekundę. Ja rok albo więcej go nie widział. Ja go nie widział. <clears throat> Nawet trochę więcej. Ja zapomniał o tym człowieku, bo dosyć sporo ludzi było w kościele i różnych i ja, prosto ja zapomniał o tym człowieku nawet. Ale jak spotkała mnie moja wiara, nawet podniosła się, mówię, wow, aleluja. Takich, y, takich przypadków wtedy było dużo. Ludzie uwalniali się i teraz to samo Bóg czyni. Ja nigdy nie żyję historią. Dla mnie lata 90. już byli w 90., a teraz inne lata i, i, i Bóg y, działa, ale Bóg tak samo działa. Bóg jeszcze, po, jeszcze bardziej działa, jeszcze bardziej. Bo i diabeł wściekły na ludzi też. Ot. I, i, i od, e, без серця ми не повинні бути без серця, бо без життя витріскало з нас. От. І я кілька rzeczy powiem, że co trzeba usunąć, my pomodlimy się, trzeba, trzeba, co trzeba wyrzekać, to, to, co Bogu nie podoba się. W sumie to, co czyni nas być bez serca duchowego. Nie to, że Bóg z nas wyjął duch, nie, nie, On tak nie robi, ale diabeł zanieczyszcza, diabeł i jeśli my gdzieś pozwolili, to serce może być zablokowane. I krew Jezusa. Ona działa, ona jest taka niesamowita, w niej jest taka moc. Każda wieczerza, w którą stajesz, ty stajesz w Bożym przymierzu w całości, w całości. Amen? Вот. Ale bez Bożego Słowa ono, ono nie działa. I potem musi Słowo wejść w nasze serce. Wiara musi być w naszym sercu. To jest serce w sercu. To jest serce w sercu. I e, na przykład e, u diabła jest taka taktyka, przez to, że on e, odwraca naszą uwagę, zamiast relacji on próbuje nawiązać człowieku uwagę do różnych teologicznych rzeczy, do różnych tam poprawność, niepoprawność, to, to, to. Odciąga uwagę. I ty zaczynasz chodzić w tym co, Ja zauważył, że ludzie i kościoły nawet odciągnięcie od najważniejszej sprawy, od relacji z Bogiem. Prosto. W relacji z Bogiem jest, serce uświęca się. Jak tylko diabeł odciągnął człowieka uwagę, jest niebezpieczeństwo, że on zaczyna zanieczyszczyć. Inaczej mówiąc, blokować, jak ja wam powiedział, jad. Przychodzi i próbuje, e, e, znaczy krew, żeby ona nie funkcjonowała. Serce, w sercu jest kanały. <clears throat> Nie wiem, jak wszystkie rzeczy po polsku, ale przez nich leci krew, jeśli wy znacie. Serce. Tam jest swoje kanały. Zablokowanie kanału potrzebuje operacji. No, wy znacie te, te, te rzeczy o sercu fizycznym. W duchowym sercu jest podobne. Dlaczego Bóg wziął to pojęcie serce i, przy, i wziął, żeby określić nasz duch, nasze, zrozumienie naszego ducha, który włożony w człowieka. I potem, e, i dlatego, <clears throat> od, e, dlatego e, tak jak tutaj powiedziano, jeszcze chwilę uwagi, prosto jak tu powiedziano, że e, różne myśli, ra, różne rozmowy, różne spory, różne e, przekonania odciągają człowieka Zawsze pamiętaj, jeśli ty chcesz, żeby swoje, twoje serce było w porządku, wracaj do relacji z Duchem Świętym. Do prawdziwej, nie do pozoru jakiejś, ale do czystej, prawdziwej. Amen. Tam pojawia się od razu pokój, miłość, tam owoce ducha. Tam, gdzie Duch Święty, tam Jego owoce. Amen? <clears throat> Kiedy ja z Nim w bliskiej relacji od dawna chodzę tak, dla mnie nie ma problemu, co, na co mogę patrzeć, na to, co nie, tam. Prosto <laughs> nie, natychmiast jest sygnał jakiś. nie będę. Dlaczego? No. Ty zaczniesz cenić to bardziej. Twoje serce będzie funkcjonować, twoje życie będzie funkcjonować. Cel diabła nie prosto oszukać i ukraść, to rzeczywiście jego cel. On przychodzi, Biblia mówi, że on przychodzi tylko, żeby kraść, zażynać i zabijać. A Jezus przyszedł, żeby dać życie i żeby e, obfitowali, czyli obfitość jak wczoraj mówiłem na szkole, nie prosto konto w szwajcarskim banku. Obfitość to wszystkie sfery życia. Amen? A jeśli potrzebne i tam konto, <laughs> on i to ci da, jeśli tak jest potrzebne. Amen? Ale obfitość to wszystkie sfery życia. I cel diabła spierwa nie od razu on kradnie, żeby go nie rozpoznali, a on zaczyna uwagę twoją zwrócić. Ktoś ci dzwoni, ktoś naprzykrza jakimiś rozmowami, zaczyna cię odprowadzić od tego, co jest centrum, to jest twoje stosunki z Bogiem. A jakaś myśl, wiadomość w naszych czasach, po czemu tam Biblia tak wskazuje, w czasach ostatecznych to się nasili. My nawet rozmyślamy, myślimy, że chyba ekologia na to wpływa, ekologiczny stan. Ale wpływa to wiele rzeczy na to. Wpływa, po pierwsze, że diabeł wściekły, i, a wpływa na to, że zobaczcie, 100 lat temu internetu nie było, albo tam telewizora nawet nie było. Інних інформаційних таких достинків не було. Купиш газети раз на <clears throat> якийсь час, почитаєш, відкладаєш і в серці не так. А зараз є доступ на всього. Віче, там може бути інформаційні бомби. такі. А Бог мові, Дух Божий в реляції з тобою. Швенте, Слово Боже очища серце, очища. Амен. І, і от <clears throat> ja dam miejsce pisma tutaj jedno, to w drugiej Mojżeszowej 17, 6 i 7. Oto ja stanę przed tobą na skalę, tam na chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda. Woda to jest obraz Bożego Słowa, albo sam Chrystus także. I lud będzie pił. Mojżesz Uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spirali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Różne odciąganie uwagi od relacji z Bogiem będzie stawiać pod e, zapytanie, tam będzie przychodzić niewiara, rozumiecie? Chcąc, nie chcąc, niewiara przycho będzie przychodzić. I e, potem e, Mojżesz tam użył na Słowo Boże, on musiał uderzyć, uderzenia, obraz uderzenia tego, to oznacza zawisnąć na krzyżu, powiedz zawisnąć na krzyżu. Jezus zawisł na krzyżu i dał nam dostęp do żywego Słowa, czyli to przyniosło nam życie. Amen? Вот. I skałą w Biblii, jeśli e, ja wam tłumaczę, jak to jest, Jest Jezus. Powiedz, jest Jezus. A jeszcze jedno podobne miejsce pisma ja wam przeczytam, podobne, tam tylko że to będzie czwarta Mojżeszowa, to była druga, tu czwarta Mojżeszowa, 20 rozdział, 6 i 13 wersety. Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przymówił Pan do Mojżesza tymi słowami: Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przymówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wody. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło, Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał, zgromadził wtedy e, Mojżesz Jaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie przykorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy w swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się z bór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie, wprowadz, nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili synowie izraelscy z Panem, a On ukazał przez nie swoją świętość. A, także w Biblii, ja wezmę je później, pokażę wam miejsce Pisma, powiedziano, że później Bóg postanowił e, słowa włożyć w serca człowieka, czyli z... E, Сперва był, был процесс, также Бог э, хотел, чтобы сперва не ofiary e, syna. No, był Izrael i znaczy powiem, powiem tak, w czym różnica między tymi dwoma historiami? E, tak albo inaczej nam potrzebne Słowo Boże, ale Bóg nas uczy, my w Nowym Testamencie, my przez Jezusa, Jezus nie przyniósł żadnej nowej religii, On przyniósł relację w Duchu Świętym między Bogiem a człowiekiem. Amen? Słyszycie mnie? On nie przyniósł żadnego wyznania, konfesji, religii czy czegoś innego. On, on przywrócił człowieku stosunki z Bogiem w całości, w świętości. Nazwijmy to, i to jest prawdą, święte stosunki. Dawaj powiemy razem, święte relacje. I to prawda. On to nam dał. I e, jak, ja pokazuję wam przykład, jak człowiek szybko wychodzi z takiej świętej... W, przy, w pierwszym przypadku było powiedziano e, uderz, uderzył, woda poszła. Sprzeczka i tak była. Bogu nie podoba się to. To tylko początki zanieczyszczenia. Kiedy my sprzeczamy się, cały czas znajdujemy się w takim stanie, jeśli... Ja nie mówię, że do ludzi tego nie przychodzi. U, u was różne bywa w domu i w życiu, prawda? Ale jeśli ty masz relację z Bogiem, ty uwidzisz, jak łatwo w to nie pogrążać się. Amen? To ułatwi twoje życie na 95%. <laughs> Ot. I zdrowie twoje zachowajesz. jeszcze. <laughs> Ale przy tym, a drugi raz była podobna sytuacja. Oni znów tam wymagali, no, no tak, tak jest charakterna cecha ludzi. U nas my idziemy i zapominamy, co było wczoraj jak Bóg nas uzdrawiał, nasze dzieci, to i to. Nam dzisiaj już potrzebne tylko to, co dzisiaj. Jeśli tego nie ma, to wczorajszego dla nas też nie istnieje Zapominajcie zło, ale dobre rzeczy dziękujcie za nich i ich wspominajcie. Pomoże wam to, co Bóg wam uczynił. Jak wiele ludzi, ja zauważył szybko zapominają, co wczoraj. Oni już nie cenią to, w ogóle dla nich to przestaje istnieć. A Bóg mówi, jak tak szybko zapomnieli? Te szybko, zap... oni dla nas przykład, Izraelczycy. Wczoraj niesamowicie, ich mogli pozabijać za jedną sekundę wszystkich. Bóg im otworzył morze. Oni tuk, tuk, tuk, a wrogów, wrogi tam zginęli. I następnego dnia oni już o tym zapomnieli, o tych wszystkich cudach, o tych wszystkich błogosławieństwach. Oni powiedzieli, gdzie woda? A Bóg nie chciał ich pozbawić wody. Rozumiecie? Prosto, że wymagania czasami lecie szybciej niż e, <laughs> odpowiedź. I, I drugi raz, kiedy oni tam znowu e, uczynili to, to Bóg powiedział znów, ale on miał już inny plan. Bóg uczył także lud Boży przez Mojżesza. No, w Nowym Testamencie Duch Święty z każdym jest z nas. Amen? My każdy z, nam, z nas, każdy z nami jest Duch Święty w naszych domach, w, naszy, w, nocy ty, w nocy ty śpisz, On z Tobą, w dniu, każdy dzień On jest z Tobą. Amen? Ot. Ale tu chodzi o to, że e, druga sytuacja, już Bóg nie powiedział mu uderz, a powiedział przymów, co, co jest innego, uderzyć i mówić. Ale e, na tyle oni byli zdenerwowani obu, Aaron i Mojżesz, a Aaron tam jakby dra, gra, zawsze grał drugą rolę. No. Mojżesz emocjonalnie był prosto e, na tyle postawiony. I ja kiedyś rozważałem na tym miejscu pismo, czytałem różne od ludzi bożych też różne objawienie i zgadza się z, z każdym z tym podejść na to, że to jest obraz, jak my zastępujemy Bożą ofiarę. Nas, nas zbawiła tylko jedna ofiara. My w życiu, jak zaczynamy iść powoli zaczynamy, jest ludzi, jak zaczyna się zanieczyszczenie w sercu, my powoli zaczynamy, my sami potrafimy niektóre rzeczy, jakobym, i na, naprawdę tak Mojżesz zastąpił ofiarę Bożą. Вот. Potem e, on wziął i uderzył. Z powodu tego on właśnie nie wszedł nawet do ziemi obiecanej i pokolenie całe razem z nim. Ale kochani, um, znaczy z tego powodu nieposłuszeństwo takiego zaczyna zanieczyszczać się serce. E, e, tutaj jest takie pojęcie, że ja sobie pisałem to, uderzenie to jest ukrzyżowanie, jak wam mówiłem, to jest ukrzyżowanie Jezusa, to jest ukrzyżowanie. Skała jest symbolem Chrystusa, to jest Jezus Chrystus, skałą. On nawet w pieśniach śpiewamy, On w Biblii jest, On jest skałą naszą, skałą naszą. I e, Postępowanie Mojżesza wywyższa samego Jego, samego Mojżesza. My jako ludzie chcemy, no, jak ludzie jest takie pojęcie, wywyższać się nad ofiarą, potem mówimy, po czemu nam nie idzie, czemu nie tak idzie. Ale e, On tym pokazał, że jednej ofiary Chrystusa nie wystarczy, trzeba pomóc Jezusowi. No, Wy, wy wyganiacie to ze swojego myślenia nawet. Jezus nie potrzebuje naszej pomocy, w, Jego ofiara doskonała, powiedz ofiara doskonała tym, żeby zbawiać ludzi, Jemu pomoc niepotrzebna, szczerze. W głoszeniu Ewangelii Jemu pomoc niepotrzebna. Wy mnie słyszycie? Wszystko, czego On potrzebuje, od go naczynia. Ja oddaję siebie, Ty oddajesz, my idziemy i On nas prosto żywa tak, jak On uważa. Amen? Ale wspomaganie Jemu, Cię wspomogę, to jest nie to, że pomyłką, to jest tragiczne, to niebezpieczne. Bo Mojżesz to uczynił E, jakby w dobrym zamiarach, jakoby. Ale nigdy nie zastępujmy ofiary Jezusa Chrystusa. Ona jest jedyna i święta. Amen. Jego krew jest święta, Jego ofiara jest czysta i święta. I e, ja by tak powiedział, w ten sposób, jakoby w tym momencie może być im nie wydawało się, że to jest zbyt znaczące. On jakby, ale przez to, że on tak uczynił, zamiast tego, żeby Bóg mu powiedział, powiedz słowo, bo On ich uczył. Tak On zmieniał serce. Celem Boga, zrozumiecie, człowiek odłączył się przez grzech od Boga. A celem Boga przez podpowiedzi było przeprowadzić znów człowieka, serce, ale Bóg już widział, że nie da się, dlatego dał później syna. On, ten plan był już od początku. Ale Bóg próbował poprowadzić serce do właściwego stanu, rozumiecie? Kiedy on powiedział już teraz nie bij no, skałę, ale e, mów do skały. To był następny proces. Mojżesz tego nie wysłuchał. On pomyślał, że zrobi tak, jak on uważa. Serce wtedy staje zatwardziałe i przestaje działać na życiu tak, no, krew Jezusa tak, jak powinna działać. Jej nie staje mniej, świętości tej krwi nie staje mniej, ale ona nie może oddziaływać na naszym życiu tak, jak powinna. Wy nie obrażacie, jaka jest moc u krwi Jezusa. My za chwilę zrobimy wieczer, no, przyjmiemy wieczer. Święta krew Jezusa, ona niesamowitą moc na tej ziemi ma. Ona największą moc na tym ziemi. Ale ona także nam otwiera dostęp do relacji. Pozostawając i ucząc się w relacjach z Duchem Świętym, ty prosto zabezpieczasz siebie od wszystkich tych różnych... Nie trzeba cię dużo wtedy tej teologii. Prosto ty w relacji. Amen? Ja ci powiem, że Bóg nam dał najprostsze rzeczy. On nie wykłada nam super nauk. No. On, on, on posługuje się prostym słowem. To słowo jest żywe, kochani. I e, w sumie tak też Mojżesz pokazał brak zaufania. To on mówi, Bóg mówi, ponieważ mi nie zaufaliście, kiedy on rozmawia z Mojżeszem. Czyli w ten sposób my nawet nie widzimy, że my nie ufamy. my my próbujemy przed ludźmi pokazać, że my ufamy Bogu, że my, ale tak naprawdę Bóg Bóg mówi, ja nie patrzę co, to, co ty czynisz przed ludźmi. Ja patrzę w twoje serce. Powiedz, Bóg patrzy w serce. Pismo, kochanie, powiada, że e, człowiek patrzy na twarzy, no, na zewnętrzne, na wszystko, co człowiek robi i mówi, wow, jaki bohater. A Bóg mówi, ja widzę jego serce. У нього там, ну, там то і то, йому треба допомогти улечити, то і то. Або, а ми бачимо тільки це, ну, як то повідаєш по-польську, з позору, з позору, ну, як zewnętrzne, так? Zewnętrzne, ну, люди. І я не до кінця знав то слово з позору, sorry, cofam, bo ja nie, nie znam po polsku, co to znaczy. Ludzie sądzą z pozorów, tak można powiedzieć? Po pozorach? Aha. No, już bliżej. Ja, żeby nie mylić się, bo ja mogę go postawić nie w tym i ktoś mi powie, pastor <laughs> mówił takie rzeczy. Ale ja, no, no mm, kochani, i ważnym e, poddać Bogu serce, poddać Bogu nasze serce. I ja wam pokażę, z czego, co trzeba usuwać serce i czego w ogóle starać się, żeby nie dopuszczać. My pomodlimy się taką modlitwą wspólną. E, Czyli sam Bóg, On przyprowadza nas w święte relacje z, do, z Duchem Świętym przez nasze serce i e, także, e, także musimy trzymać serce czystym, aby słyszeć Go, żeby mieć z Nim święte stosunki. Powinniśmy także e, jest jedno miejsce, które ja użyję jeszcze raz, teraz, jeszcze... to byłoby w drugim Koryntian, w drugim liście Koryntian 3.3. Wiadomo przecież, że jesteś listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Według Biblii w Starym Testamencie było to prorokowane niejednym prorokiem i było słowo, że Bóg weźmie z nas serce kamienne i wkłada w nas serce mięsiste, w które wchodzi Słowo Boże, czyli Duch Boży zaczyna mieszkać w nas. Serce kamienne to jest serce zatwardziałe. Zatwardziałe to, które ja wam mówię nie przypuszcza przez siebie właściwie krew. Rozumiecie? I tu Biblia mówi, że Bóg nam e, te tablicy, który był obraz prawa, tablicy On dał Mojżeszowi, wspomnijcie, tak? W, nas w Łodzi jest pomnik Mojżeszu, można zawsze skojarzyć sobie. On tam stoi z takimi dwoma <laughs> tablicami. No, tam w parku śledzie. I, I tam on stoi z tablicami. I w sumie złapcie, co ja chcę tylko powiedzieć wam ważnego w, wasze, w każde życie że my y, co, przez te rzeczy, które my dopuszczamy, a, bo mówię, zatwardziałeś serce, to tragiczne, to trzeba ratować wtedy, no, u, czasami uwalniać, czasami nie, za, nie zatwardzajcie serca. Jak nie zatwardzać? Miejcie relację z Duchem Świętym. Nie ma dużych tu przepisów. Całe pismo to jest przepis ale chodzi o to, że twoje relacje pomogą ci nie, nie zatwardzać serca. Tam, gdzie ono spróbuje, diabeł próbuje tam to, to, to, raz ty jednak zostajesz przy Bogu i twoje serce połączone z Nim. Amen? Słuchajcie, problem w tym, że e, tu Bóg pokazywał, że jaką pracujesz człowiekiem i ostateczny Jego plan wypełnił się w Jezusie Chrystusie. Czyli On zmienił nasze serce z zatwardziałego na to, w które położone te tablicy ale oni duchowe stali w nas. Jezus nawet powiedział przykazania, że wszystkie e, prawa i prorocy weszli w jedno słowo, które miłuj Pana Boga swego, a bliźniego swego jak samego siebie. Czyli w tym przykazaniu napisano wszystkie prawa i prorocy. Amen? W przykazaniu o miłości. To jest, ja, nie ja nazywam, to jest słowo moje, to jest prawo miłości. Wiara, o której ja wam dzisiaj mówił na początku, ona działa miłością. Wiara nie działa gwałtem, nikogo nie bije. Wiara przeciw diablu także rzeczywiście na gwałtowna. Ona mówi diable precz. Ona nie mówi tam miłościwymi słowami. Ale wiara w życiu człowieka działa tylko przez miłość. To jest prawdziwa wiara. Amen? Tam, gdzie tego nie ma, człowiek staje, jak w sobotę mówili, czy w piątek, że to cymbał brzmiący. Bu, bu, bu, bu, I my tam dali skojarzenie chińskim takim, tym takim gongom. Bu, czy te gong chiński. No, no, no, tam takie w Biblii jest, ale w sumie wiara, Pismo powiada, wiara działa miłością, wiara działa tylko miłością. Amen. Takie jest słowo żywego Boga. I a, co znaczy, почему я взял to o tablicach pokazać wam, że потому że to, co my chcemy poznać, ono jakby wkłada, włożone już w nasze serce. Tylko Bóg to ożywia. Ja wam co, coś daję to teraz objawienie, którego sam był zaskoczony niedawno. Bóg mnie to... Słowo już włożone w twoje serce, Duchem Świętym. On tam tylko go ożywia. A oczami ty tylko wypatrujesz litery, <laughs> czytasz. No, a słowo już jest w sercu. Wy rozumiecie całość słowa. Nawet te, które ty na pamięć jeszcze nie znasz. To znaczy problem, że twoja pamięć jeszcze nie poznała. Tego poznawaj dalej. <laughs> Amen? Ale słowo już jest w twoim sercu, już włożone. To jest jeden moment problemu. Kiedy my dopuszczamy to, e, żeby diabeł gdzieś nas wiódł, albo jakaś ta sytuacja z zatwardzeniem, zatwardziałością sercem staje się, my powoli schodzimy na takie ubocze, i my zaczynamy mieć relacje nie z Bogiem, a myślimy, że z Bogiem. Diabeł w tym oszust. My zaczynamy żyć i rozmawiać z tablicami. No, wy nie zrozumieli, co ja powiedziałem. To jest takie skomplikowane. Boże, ja przepraszam, że wam dzisiaj jest skomplikowane. Znaczy, ja zamknę to. Gdzieś to było. A, kiedyś zamykałeś. Nie widziałem. ну, замкнето, не отвером, не отвером, то есть, то есть, то замок. І, і от цілий час я мовив, Боже, Аллилуйя. І я пробую ще іним, то приносить, видиш? Видзе, видиш? А, то, czyli my żyjemy z tablicami. Bóg jest żywy, powiedz Bóg jest żywy. Kiedy twoje serce w porządku, Bóg jest żywy. Kiedy Dla для Ciebie. On i tak żywy zawsze zostaje. Amen. On nie prosto żył, kiedy my go On był i przed nami, i będzie i zawsze, i On jest wieczny. Amen. I nam dał życie wieczne. Ale przy tym na ziemi problem, kiedy u ludzi zatwardziałe serce, oni żyją z tablicami, zaczynają żyć z tablicami i innym narzucać tablice. Pismo mówi tak, no ja wam w bardziej prosty sposób też powiem, że litera zabija, duch zawsze żywia. Ale no, czasami ten werset my nawet nie znamy, jak go stosować, co to znaczy tam i tak dalej. Ale ja powiadam, że zatwardziałeś serca. Trzeba usunąć zatwardziałeś serca. Powiedz, usunąć zatwardziałeś serca. I wtedy wszystko staje się na miejsce. Nigdy nie bójcie diabła. Вот co on powie. To jest problem niektórych ludzi wierzących. Oni bardziej boją się szatana, zwiedzenia. I... Ja mówię, jak tak? Boży Duch jest zawsze z tobą. Czyżby On, kiedy prosisz Ojca chleba, podał ci kamień? Pismo w Łukasza powiada w tej przypowieści, że jeśli ty prosisz u Boga chleba, On nie podaje ci kamienia. Kiedy prosisz o jajo, On nie podaje ci węża. Także powiedziano, kiedy prosisz Ducha Świętego, On go daje. On nie daje ducha złego, a, o innego. <laughs> To jest nieprawda, tak nie może być. Ja wam mówię, uwalnij serce i ty będziesz chodził e, w krwi Jezusa i innym pomożesz. Amen. Słowo Boże będzie в тобі живе. Слово то жива реляція. A rozmawiać z tablicami, to wymęczysz, wykończysz siebie, otoczenie swoje. Bóg nam nie polecił rozmawiać z tablicami. Tablicy jest, jest, ale On ich włożył w serce. A człowiek dotychczas chce rozmawiać z tablicami. I innym jeszcze powiedzieć, ty trzymasz się tablic? Trzymam się. Pismo powiada, że całe pismo ma, ma w nas się spełnić. Nikt nie, powie, nie, ja nie mówię tym słowem, żeby, że to oznacza, że my nie, przy, nie przestrzegamy tego. To i jest to, że my tego przestrzegamy, tylko żywym sercem, którym nie trudno przestrzegać. Ale przestrzegać tablic niemożliwe. Bo zawsze będzie i siebie bił tymi tablicami, no, i innych jeszcze pobijał. To jest nie życie. To jest wbrew woli Bożej. I dlatego ja już kończę teraz, zobacz. A, a Salomona, nie, Samuela 1 Samuela 16:7. Albowiem Bóg nie patrzy na to, co, na, na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I to jest zasada, niech w każdej Twojej sprawie będzie. Pamiętaj, Bóg nie patrzy na zewnętrzne. On patrzy na to, co, co w serce. I według tego On działa z nami. Amen. Na to, co w sercu. Czyli tak jak tam czytali. Nam niepotrzebne ubrania e, po typu po, pobożności, udawanie pobożności. To jest, to jest nie to. Nam niepotrzebne to. Nam potrzebne relacje z Duchem Świętym, aby się uświęcać. Wtedy w, w życiu wszystko idzie dobrze. Diabła łatwiej pokonywać wtedy. On stwarza jakieś okoliczności. Ja wam powiem tak, no, nawet jako swój przykład. Ja nie walczę o wzajemne stosunki z kimkolwiek. Nawet od, od pewnego czasu nie walczę o wzajemne stosunki w mojej rodzinie. Poprawiać stosunki w rodzinie to jest jedna z najbardziej skomplikowanych spraw życia. No. Ale ja nie walczę od, od dłuższego czasu. U mnie był, u nas był period, że nam trudno było i wzajemne stosunki potrzebowali poprawy poważnych, no, czas od czasu. I kiedy walczyłem o to w modlitwach, czymkolwiek, i tak nie udawało się, znów to przychodziło. A od pewnego czasu nauczyliśmy, szli i kiedy bardziej ty rozwijasz stosunki z Bogiem, słyszysz, relacje, to e, o czym ja walczę? O serce tak swoje, żeby go nie zanieczyszczył. O to tak, nie pozwalam, ale o wzajemne stos stosunki z Bogiem, oni święte, oni nie potrzebują, e, żeby ich bronić. Niektórzy tak z nimi rozmawiam. Nie znacie Ducha Świętego, nie znacie... <laughs> Czemu ty bro... Co, co, co wy bronicie? O, wzajemne stosunki, bo sam Bóg nie potrzebuje obrony. <laughs> Niektórzy tacy obrońcy Boga. I tak to, to, jest, to jest sercu nieporządne. <laughs> Bóg żadnego obrońcy, adwokatów on nie potrzebuje na pewno. Um, no, adwokaty na ziemi chyba potrzebne tam. To ja dla mojego syna powiedział, on może słucha kazania. On jego wykształcenie jest, on może adwokatem będzie. <laughs> Praktyki jeszcze nie ma, on próbuje nabyć praktyki w czymś. On prawnikiem jest. I, ale, ale kochani, chodzi o to, że e, stosunki z Bogiem nie potrzebują obrony. I nawet ja powiedział, że nawet w rodzinie ja nie walczę o stosunki. Ale o co ja walczę? Żeby nasze relacje były z Bogiem właściwe i moim sercu był porządek. Jeśli coś tam zanieczyszcza moje serce, wtedy stanę w walce, będę wyganiać to. Pojawi się zawieść, ja będę mówić zawieść precz. U was nigdy nie pojawia się. A pojawia się coś jeszcze inne. Ja mówię, wychodź i, nie, i nawet nie przybliżaj się do mnie. I to działa. Amen? Co zanieczyszcza generalne? Ja powiem wam, nie będę ich tłumaczyć, a prosto jako E, te, jak my ich nazwiemy, w hierarchii demonicznej jest swoje, tam jest hierarchia, hierarchia. Jest większe demony, jest tam mniejsze, diabeł stoi nad nimi. I ja bym powiedział, że jest u niego, tak jak i w Bożym dziele, jest swoje generalowie, no Boże i, i, wśród ludzi także, i nawet w, w świecie aniołów jest e, swoje, tam na przykład archanioł jest wyżej niż anioł, archanioł Micha, Michael, e, Gabriel, E, pamiętacie, tak, w Biblii. I jest aniołowie. To w demonicznych duchach też jest swoje. Na przykład duch strachu, on jeden z e, takich rządzących duchów. To jest to, co Paryżan zastrasza ludzi. Nawet Biblią zastrasza. Prawda? On bierze i próbuje... <laughs> Znaczy w twoim sercu porządek to Ty powiesz wtedy, Bóg nie dał mi duch bojaźni, a duch siły, miłości, powściągliwości. Stanę w świętości Boga, będę uświęcać się, nawet jeśli ja myliłem się, powiesz, albo zgrzeszyłem, to jest krew Jezusa, ja ją przyjmuję i będę, nie będę grzeszyć. Amen? O tak jest dziećmi Bożymi. Вот. Потому że kiedy wynosisz swoje sumienie na światło, to co może go, co może się stać? On w porządku, on z Bogiem. Amen? Co wtedy uczyni diabeł? Jezus mówił tak, idzie teraz ten, który we mnie nic nie ma, a tam zbliżał się diabeł. On zbliżał się, żeby świętować swoją radość, że Jezus będzie e, ukrzyżowany i diabeł chciał, myślał, że już będzie teraz e, wielka uczta we wszechświecie. Pomylił się. <laughs> Uczty nie, nie, nie, nie byłoby zrzucony całkowicie i rozbrojony. Jezus wstąpił w e, obszary piekła, rozbroił wszystkich demonów. Tak mi mówi Słowo Boże. Rozbroił. Także jeśli coś oni próbują w nasze życie wtargać się, pamiętaj, oni rozbrojeni. Bosy ja ich nazywam. A ty w zbroi Bożej. Amen? A oni rozbrojeni. Ryczą, krzyczą, próbują na, na, narzucić różne swoje tam choroby to od, od, od nich. Próbują tym narzucać się różnymi niedostatkami, czymś, ale e, oni rozbrojeni i ty już wychodzisz w zdobyte zwycięstwo, bo to może Jezus zdobył. Ale w niektórych sytuacjach warto stać w walce, żeby nie dopuścić to w swoje życie. Chroń serca swojego. Chroń swojego serca ponad wszystko. I od, dlatego, e, tak jak tu przeczytałem, że e, Bóg patrzy na serce, na serce, wszystko idzie przez serce. O odpowiedzi na modlitwy, Jego wsparcie, relacje też od Niego. W Rzymian jest miejsce Pisma znane Wam, ja go tylko przytoczę. Ósmy rozdział Rzymian, 26-28. Podobnie i Duch wspiera nas, to o Duchu Bożym. Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, Оце ще ми одлічі як належить. Чили в оригіналі ми ще не завжди ми знаємо конкретні, чим навіть знаєш проблеми своєм, але не знаєш, як о ньому помодлічі і як. Там бива, бива же так навіть. Бо не знаєш, чи дябл там то, чи то просто брак wiedzy тобі. Czasami warto dowiedzieć się, ale że nawet nie znasz, stajesz modlitwy, prosisz Duch Święty, objawi mi, jak się modlić. Prosto módl się językami, On dał ci I wtedy także on zna, jak ich pokierować, bo to jest język między Bogiem a człowiekiem. Dodam do tego, żeby potem może trzeźwość przychodziła w kościół i wszyscy, którzy tam słuchają, sporo ludzi z innych miast słuchają w internecie. I Pamiętajcie, że e, jeśli prosisz u Boga Ducha Świętego, On nie podaje kamieni. Tym bardziej, że e, niektórzy mówią, nie będę modlić się językami. Ja słyszał, siostry przychodzili, а później przelomali się i powiedzieli, Boże, otrzymali objawienie. To jest szok, że, żeby myśleć, że Ty prosisz Ducha Świętego, a Bóg dopuścił, dał Ci diabelskie te... <laughs> to jest... W świecie jest wiele czego, w świecie, ale Ty postawiony w świętych relacjach z Bogiem. Amen? I ich się trzymaj. <laughs> no. I, i dlatego e, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch вставя się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Oryginalne pismo powiada na, ta, na tyle szerokie to pojęcie, bo to o duchowych językach mówi, mową. Nie o innych tylko językach. Jest dar języków. Człowiek może rozmawiać po niemiecku, nie znając tego języku na przykład. rozumiecie? to jest dar. Ja byłem w spotkaniach, kiedy ludzie mówili po hebrajsku, nigdy nie byli, oni nie Żydzi, nigdy nie byli w Izraelu i nigdy nawet a jednego słowa nie znają, ale wygłaszali całe kazania i było kilka Żydów, którzy byli w szoku, którzy weszli i nawrócili się z powodu tego, e, że słyszą w ich języku e, mowę, że Bóg do nich przymawia. Rozumiecie, jak ja byłem w takich spotkaniach. No, ale to dar. Dar, dar, dar innych języków. Jest dar niebiańskich języków, czyli bo, jako znak przychodzi dla modlitwy. Ty modlisz się duchowym językiem. I И Библия mówi, że on modli się razem z nami w niewysłowionych wytchnieniach, wytchnieniach. Oni różne. бонче свободны в молитвах. Я также в, моем, в, моей, в молитве дичей у вас молишься, чтобы твое молитвенное життя было увольнено. Бонче вольни в молитвах. Амен. Дух Божий с духом вольности. duchem wolności. Jeśli ludzie zablokowani, my w piątek modlili się o tym wczoraj na szkole, że diabeł on chytry, on próbuje zrobić areszt rodzinom, aresztować i postawić w blokadach. I mówi, tak się nie pozwalajcie mu, потому że to, co wam dał Bóg, jest od Boga. Amen? To, co wam dał Duch Święty, tego cencie i w tym rozrastajcie, i w tym rozwijajcie się. Od. Ludzie różne gadają, ale diabeł próbuje stłumić, zablokować. Od. On przeciwnik każdego Bożego poruszenia. On pozwoli człowieku siedzieć, być religijnym, cytować jakieś tam słowa, cokolwiek. A jeśli on zna, że życie zaczyna iść za Duchem Świętym, za Bogiem, to jego denerwuje strasznie, bo on zna, że za tym idzie życie dla innych ludzi też. On tego nienawidzi. On nie chce, żeby ten świat był zbawiony. Ot. On pozwoli Ci głosić ludziom z ciała, tak jak Mojżesz uczynił z ciała, rozumiecie? To jest, ja to nazywam cielesne usługiwanie, cielesne służenie. Bóg nie potrzebuje cielesnego służenia. Jemu potrzebne nasze ciało, tak, ale służenie cielesne same proste. Jemu niepotrzebne, potem może, on mówi, twoje usługiwanie ma być z ducha. Ale w to zaangażowane i ciało, i ty, i tak dalej. Amen? Ale jeśli nasze służenie Bogu staje cielesne, to tragedia. Tam zatwardziałość serca. My będziemy chodzącymi tablicami. Modlić się do tablic. Nosić tablicy. Wszystkim dawać tablicy. Pójdziesz do młodych ludzi, ja z młodzieżą niedawno rozmawiam, młodzi ludzie w ogóle tablic nie chcą. A ja sobie założę, Boże, ja próbuję im dać tablicy. Nie. Powiedział, Duchu Święty. I oni otrzymali, oni, oni prosto poczuli się w, e, w obecności Bożej coś tu jest. Jeden mówi, o, halleluja. A Bóg jest żywy. Amen? No. I On jest w każdym z nas, znaczy On chce z nami iść, jak, jak żywym kanałem. A tablicy i wtedy nie pomagali już i tym bardziej po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana. Oni, oni weszli w nasze serce. Oni żywe, ale w naszym sercu. Amen? I потому nie musimy nosić ich zewnętrznie i pokazywać. Wszystko jest w Słowie Bożym. Ono jest żywe i skuteczne. Amen? Ono jest żywe i skuteczne. Halleluja. I dlatego e, вот, e, ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Bóg jest dobry. z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według, według postanowienia Jego są powołani, to jest do każdego. Jeśli Ty kochasz Boga, idziesz za Nim, to Tobie będzie wszystko współdziałać ku dobremu. W jaki sposób? W relacji z Duchem Świętym. Tam całe poprzednie wersety, oni nie prosto do modlitwy, one do życia w modlitwie, do życia w relacji z Nim. Amen? On bada serca, wyobraź sobie, On bada serca. Ja nawet czasami nie mogę do, no, zbadać swojego serca do końca, to u mnie jest modlitwa, którą ja z wami dzisiaj pomodlę się. Pani, badaj mojego serca. I on wskazuje to i to. Ja mówię, prawda? Wow, ja tego nawet nie widziałem. No. W większym stopniu też my często nie chcemy uznawać to, co on mówi. Ale warto uznać, im szybciej uznasz, kiedy idziesz do lekarza, to, znaczy, jeśli i ty, i lekarz nie będą uznawać choroby, to w sobie rezultatu nie będzie. No, <laughs> idziesz do lekarza, lekarz mówi, żeby nie, twoje, no, nastroje twoje byli dobre, powiem się wszystko dobrze. A ty znasz, że ci boli, tam już tragicz, tragicznie boli i problem, i ty też mówisz, nie, jest w porządku. I obu uznali, <laughs> że to jak wyleczy się, jeśli, no, jeśli chodzi o lekarza w tym przypadku. Amen? Ktoś musi uznać. No Bóg widzi to, ale ty jako człowiek musisz wyznać, Boże, jest to, ja przyjmuję, że pomóż mi, ja potrzebuję tej pomocy. Amen? Nie bójcie się być, e, wynosić to, ponieważ wszystko, co wy na światu wyniesiecie, Bóg to usunie z was, pomoże wam. Amen? O. I, I dlatego On zna, On bada serca, zna jakiś zamysł ducha. On bada serca. A, I za, Pismo powiada Hebrajczykom 3,8 Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. To dosyć często używane słowo w Biblii. Nie zatwardzajcie serca. I w tej relacji, o której ja mówię, e, że to najważniejsze. Ty, ja nie mogę Ci dzisiaj dać całych nauk, jak nawiązywać tą relację. To, dlatego jest wszystkie spotkania, nabożeństwo i całe nasze życie. Amen? wszystkie, domowe grupy, my w ogóle uczymy się w modlitwach, nauczymy się z Nim, uczymy się relacji. Tam jest swoje, to jest też nauczania. O tym Jezus nauczał cały czas ludzi i później uzdrawiał. On uczył o relacji. On uczył, nauczał relacji z Duchem. Amen. On, I w sumie ale i, ja nie, i dlatego ja wam nie podaję w punktach, jak relacje, to i to, to. Chociaż czasami w nauczaniach mogę o różnych sferach życia. Ale teraz prosto powiem nie, nie jak nawiązywać. Wy już jesteście w relacji, po ile jesteście tutaj. I wy przed Bogiem. Amen? Ja tylko podpowiem, co usunąć i my pomodlimy się. I od ja spis ten podaję. kilka ważnych rzeczy. Ja ich nazywam, to jest jak e, w nawiasach generalowie duchów nieczystych. No. I od E, co zanieczyszcza albo z czego zatwardziałość serca przychodzi. Po pierwsze, naj, naj, jedna z ważniejszych tych e, rzeczy to jest grzech. Zatwardziałość. Człowiek, który świadomie grzeszy, on e, czyni serce w pewnym kierunku zatwardziałym. Słyszycie mnie? Także no, pokutujcie z grzechu, nawet każdym razem stawajcie i będziecie, zwyciężycie to w końcu. Amen z Jezusem. Вот grzech czyni serce zatwardziałe. Grzech może być widoczny, niewidoczny, może on w myśleniu usiąść, taki sposób myślenia może być grzeszny. Proście Boga, żeby pokazał. Kiedy sposób myślenia grzech, jest grzechem, to w Biblii nazywa się warownia. Wysłyszeli słowo takie warownia? A oręż nasz burzy każdym warownie. Nasz to znaczy duchowy, Boży oręż, modlitwa burzy warownie. Potem druga rzecz, która czyni e, zatwardziałym serce człowieka, duch, duch człowieka, serce. To jest pycha. Powiedz słowo pycha. To jest te rzeczy, które my wyniesiemy dzisiaj na światło, i żeby w nich nie chodzić i za swój, o swoim życiu. Trzecie to jest niewłaściwe myślenie, w ogóle niewłaściwe myślenie, ja już mówię, i myślenie o sobie. Niewłaściwe myślenie o sobie. Tu dwie skrajności bywa. Albo człowiek się w sobie myśli jako o robaku, no znacie takie, Ja nicoś, ja nikto, ja kaluża, jestem kalużą, kałużą. Jestem kałużą, jestem nicością. To nie po polsku było. Sorry, ja przepraszam, Boże. Ну, от таке от мишлення. Як я в ogóle там i myślą, że to i pomyłka, że diabeł oszukuje, myśli, myśli tak i tak nie ukorzenia się w tobie, to jest pokorność. To nie jest pokornością, bo ja rozmawiał z takimi ludźmi, które w kałuży, a on, a po chwilę on takie kardybalety wydaje. nim <laughs> tak to wywyższenie pojawia <laughs> się. Pycha tak tam owocuje. Ja mówię, tak ty że myślałem, mówię, że ty kałuż. <laughs> No. O, potem tu zamaskowanych rzeczy być nie, niepotrzebne ale musi być właściwe myślenie. To, wiecie, gdzie, twoje, gdzie właściwe myślenie o samym Tobie, o każdym z nas? W Słowie Bożym, w Jezusie tak, w Słowie Bożym. On o Ciebie właściwie mówi. Amen? Nie okoliczności, nie życie, nie przeszłość Twoja, a On mówi o, o Twoim życiu, o Twoim charakterze właściwie, o wszystkim, co jest i to, co On czyni z Twoim życiem. Amen? Co by ludzie nie myśleli, jakaby Twoja przyszłość nie była cała z pomyłek i problemów, a On mówi o Tobie, tu jest prawda o Tobie bo imię Twoje zapisano w Księdze Życia i tak przymieniaj się na Jego obraz. Amen? Ja nie mówię, że Ty doskonały człowiek, czy ja doskonały człowiek. Ja mówię, że On w nas jest doskonały. Amen? On w nas jest doskonały. I On mówi, tu o Tobie jest prawda. Jeśli chcesz dowiedzieć się prawdy o sam, sam o sobie, to tu pytaj Duch Święty, otwórz mi słowo i On Cię otwiera. Amen? Od. I, I także druga skrajność, o myśleniu o sobie, to samowywyższenie. Jedno to ka no <laughs> kałuża, zapomnijcie to słowo. W Biblii tam naród Boży, Izraelczycy, to przyczyna jedna z czemu oni nie weszli do ziemi obiecanej. Oni we wszystkim byli, oni myśleli, że to pokora, to nie pokora była, kiedy oni mówią, my robacy, my jak robactwo. No oni o sobie tak myśleli, to jest zaniżone myślenie. Jezus oddał za ciebie życie, ty dla niego, ty jego brat i siostra. Amen? Ty ти син Bo, ty, ти, e, Biblia mówi o nas jako dzieciach Bożych. Ty dzieci Bożych. Każdy z nas my dzieci Bożych. Amen? Jak można być jednocześnie dzieciem wielkiego Boga i mówić, ja nikt, ja robak, ja w ogóle, ja proch, proch? <laughs> A takie, to, jest, to jest jak raz udawanie takiej pobożności, <laughs> takie pseudopobożność, to jest nieprawda. Ty musisz znać o sobie to, co o sobie powiedział Bóg і істота, жиється Богом створена, єдна з найлепших, не єдна, а най, для нього ти найлепша. Бо Он отдал життя не за тлум, а за кожного індивідуально. Амен? Он понес грехи з кожного індивідуально. Nawet z tych dzieci, które dzisiaj, w dzisiejszym dniu rodzą się, ich grzechy On poniósł i wszystko za nich uczynił. Amen? O. I i druga skrajność to jest samo wywyższenie, kiedy ludzie zaczynają, troszeczkę poznają wiary i jak mówię, oni zaczynają Boga zastępować na ziemi. <laughs> Rozmawiasz, mówisz, Boże, to ja człowiekiem rozmawiam, czy już z chodzącą tablicą. <laughs> Zastępca Boga. Wiem wszystko, o wszystkim wiem, nikt nie wie, a ja wiem. ty nie wiesz, a ja wiem. Jeśli tak się zaczyna, to, to trzeba leczenie duchowe. No, ono szybko też następuje. Młodzież, modlitwa wiele może. Amen. Ja widział y, setki tysięcy nawet ludzi, którzy y, wychodzą z takich tarapatów i, i Bogu chwała. On jest dobry. Amen. Ot. Bóg stworzył człowieka i On dba o człowieka. Temu te dwie skrajności ich trzeba usuwać. Trzeba mieć właściwe myślenie, żeby mieć i w sercu nie, za, nie mieć zatwardziałości. Y, Przedostatnie, tu jeszcze dwie, trzy rzeczy osąd, osąd z, z, czyni serce twardym. Nie dopuszczajcie się osądu, czyli nie wchodźcie w rozmowy osądzań. Dlatego ja często w Kościele używam słowa w ogóle. Starajcie się nie osądzać. Nie wchodźcie w rozmowę takie. Nie, e, słuszny czy niesłuszny, w ogóle odchodźcie od tego. Wiecie, kiedy e, Ewa rozmawiała z diabłem, kto by mógł powiedzieć, że ona będzie zwiedziona? Diabeł o złych rzeczach tam nie mówił, on prosto podstępnie mówił. Popatrz na to, popatrz tą obrazki. On mówi, patrz na to drzewo. A ona przed tym to drzewo sto razy widziała. Ale on skazał ją uwagę, mówi, a czemu z tego drzewa nie można jeść? Ano popatrz ten film, ano popatrz to, ano poczytaj tu, ano weź to. <laughs> a ona, prawda? Pycha, po, po, z jednej strony Biblia mówi, poznanie uwalnia nas. No, prawda uwalnia, przez pozna, poznajesz prawdę Z drugiej strony poznanie nadyma, daje taką <laughs> nadymę, aż Моїм слов, моим языку, которым я, е, ну, мой язик, е, не по польську, а в російському язику, на дима, то зі словом дим зв'язано. Дим то є таке, е, то є як, як пара така. І пара встає така, і ти мислиш, що все стужене з пари. Але і Бог serce ci podpowiada, nie, nie oglądaj, nie tam, nie chodź, tego nie rób. No. Na pierwszym etapie mnie było potrzebne, żeby serce mnie podpowiedziało, bo ja nie mogę słyszeć to nie od kogo, żeby nie pójść do, do czego, no, tam u mnie tam takich aż dużych problemów w tym nie było w różnych, ale Bóg mnie mocno uzdrowił z różnych poważnych chorób śmiertelnych, no, które i Але później Мені була просто потрібна підповідь. Я не читав то в приписі, що не можна pójść до, не варто pójść до, ем, як то є, білардовий клуб, значить в біларді гра. Білард то є отбор, ну, можна грати, білард, білард то гра. Але в клубах там не ружно буває. І... А по іле у, у мене був клуб, теж я е, свій, ну, білардовий. По навруценню ми там з приятелем, він мені повідомив, Pójdziemy do naszych, tam do innych, tam w Kijowie było parę tylko klubów bilardowych. I my poszli nawracać tam. I ja serce słuchał, że nie chodź tam, bo ty może idź za Bogiem, parę, kilka lat wzmocnisz się w wierze. Później, jeśli Bóg cię tam poszle, ale za ten czas, od ja wierzący prawie 20 lat, że nigdy Bóg do bilardowych klub takich nie, posłał, nie posyłał. Okazało się, to nie było, nie było moje. Rozumiecie? Innych posyła i tam nawracają się ludzie, a mnie nie posyła. Ja... Ale ja tam poszedł, widziałem serce, mówi, nie chodź, niepotrzebne. I my poszli, troje nas było. I tam, no, takie autorytety z tam poprzedniego życia. I przyszli my już wierzący. I to, i to, i dawaj tam próbować nawracać. Skończyło się gry, gr, gram. Dawaj zagramy, a później porozmawiamy o naszej Ewangelii. No dawaj. I poszło. Interesy tam, to i to. A serce jeszcze nie utwierdzone. І така невинна виправа, чи як skończyła się пожні tragedia, Я говорю, я там не упад, але я вевно себе так був пожні. Боже, co ja robię w ogóle? Ja wszedł takie, że ja że zaczął chodzić do kościoła, Bóg już we mnie jest. Ja nie potem temu, że gra, tam poza grą było coś innego. No ja nie będę wszystkiego opowiadał. I ja mówię, Boże mój, co ja w tym w ogóle, kogo ja będę nawracał? No, to nie było od Boga, rozumiecie? Ale pierwsze moje takie bohaterstwo, zastępca Boga taki, ja pójdę i zaraz tam wszystkich ponawracam. Ja zaledwie tam z moim przyjacielem nogi unosił, bo nie, nikt nas nam niczego nie chciał zrobić, ale my w przeszłości byli tam autorytetnymi w tym. I nas chcieli znów posadzić na tron autorytetu. I to było pokuszenie. ja mówię, Boże, stracić то це ти мені дав? Ні. Але я мовив, а гвоздь то був перед тим, серце то мовило. Przepisu nie ma, ja szukałem Biblii, nie znalazłem słowa bilard. no, a często ludzie sięgają, czy jest to, czy... Nie, nie ma, znaczy można. Przy tym ja choć chcę powiedzieć, jeśli u was jest w domu biliard, to, to jest gra, to jest normalne. Jeśli ona nie ja mam na uwadze kluby, które nie z całkiem dobrym znaczeniem istnieją no, czasami. Ja to miałem na uwadze, a nie sam, samo grę w bilard. Вот. I tu skończę prosto, że osądy nam e, zanieczyszczają serce, czy czynią go zatwardzałym. Piąte, nie przybaczenie i gorycz czyni serce twardym, zatwardziałym. Wtedy to jest te rzeczy, które ja nazywam, to jest to, co e, jakby blokuje przepływ krwi w twoim duchowym sercu. I krew Jezusa nie może działać, żeby ty e, uświęcał się, rozumiecie? A my za chwilę przyjmiemy wieczerzy i wszystko będzie dobrze. I ostatnia tutaj, ukryta zawieść i pożądliwość rywalizacji. To jest problem ludzki. My żyjemy w czasach, e, jak to się nazywa, e, no rywalizacji nie, ale ona się nazywa bardziej Y, no, ale żyjemy w czasach progresu, o to chciał żyć. Progres, on zwyczaj nie stoi na miejscu, on leci. W ciągu XX wieku stało się w progresie to, co, czego nie było w, ciągu, w przeciągu ostatnich kilka tysięcy lat. A to stało się w przeciągu 100 lat, rozumiecie? Jeśli wy prosto popatrzycie na to, no, jeszcze mój dziadek, który urodził się w 1860 którymś tam roku, albo 70, 1800, on dosyć stary był, bo moja mama najmłodsza była i ona, on ją urodził, kiedy już był dosyć starszym. On w dwie wojny wojował. Mój dziad, jeden z moich dziadków był w pierwszej wojnie światowej w 14 roku, już był oficerem, bo on jest takiej rodziny tam no i był oficerem. A, a później on wojował jeszcze w drugiej wojnie i nie, jego попросили з поводу віку, він не скончил війну. Ну, бо я ж був старий досить. І и вот э, е, втedy їжджали на конях. Wtedy samochodów не було. Ferrari не було ще, Ford ще не wynalazł свої. te, i, i różne te... От. А на конях коні були расові, і у моєго дядька було досить дуже коні. Ну, і, і теж е, Oni mieli du, du, duże posiadłość, a później, kiedy rewolucja i to ich tam pozabierali, wszystko wzięli, wzięli dla celów charytatywnych. вот. I później u nich zostało kilka koni, kilka krowy, tam to i komuś pokazało się, że to jest to za dużo i on jest zbyt, a pochodzenie ma też... E, кулаки, та, ну, навіть не там ну, шахетне походження, і йому місце на Сибіру і конець. І їх вислали на Сибір, так вони оказалися ще на Україні в Києві. <laughs> Він ще завручив за Сибіру на, на Україну. І вони, ну, вони, так вони оказалися. И, и Бог его благословил, они были виженцы. В Києві, как они приехали, обцы люди, с обцего, они приехали з Росії. a to inny był kraj. I, I po jakim czasie on już miał dom w centrum miasta, dom w stolicy. Dom w stolicy w centrum miasta, tam, no, taki... <laughs> I dziad, dziadek był dosyć taki, no, e, jak to, to on był błogosławionym Bogiem. Prosto był, mu dał. On, on był dosyć prostym człowiekiem. Miał proste profesję, nie był biznesmenem, prosty, ale szanowany. I от укрита зависть и пожонливость революции, она выводит się, потому że my żyjemy w świecie szybkim i ludzie biorą to, co w świecie. W świecie rywalizacja sprawdza się. Tak jak ja wam kiedyś w kościele mówiłem. W świecie i pycha ma cenność. W świecie i pycha ma cenność. A w Bożym domie, czyli u Boga, pycha nie to, że na последnim, na ostatnim miejscu, ona w ogóle nie ma być, nie ma prawa być. Diabeł pierwszy, kto podniósł pychę i spadł z nieba. Pierwszy pojawił się nie grzech, a pycha. Wy słyszycie mnie co On powiedział, po co Bóg jest Bogiem? Czemu nie ja tylko? po Czemu nie wszyscy my? I to działa dotychczas wszystkie takie... No. Z tego wynika rywalizacja. Nie, u niektórych ona widocznie, jawnie. Rywalizacja i zawiść, oni razem idą, oni gdzieś blisko między sobą. A kiedy u Ciebie jest wszystko z Bogiem w porządku, to ty nigdzie nie spóźnisz. <laughs> Rywalizować nie po co. Amen? On że wszystko rozstawia właściwie. On zna. On nie dopuści, żeby ty gdzieś spóźnił się i on do ciebie nie spóźnia się. I nie trzeba jego przyspieszać <laughs> też. O, niektórzy tak żyją, bo, Boże, szybciej, szybciej. <laughs> Ja mówię, stop, to ty prosisz czy rozkazujesz? Bo on, no, no w sumie, no i to tyle.